udaleku elkartea ipatuko dugu, amets lajuda elkarteko kidearekin, amets egunon? Egunon. Telefonaren beste puntan eh, eh, biztandena. Lenik amets eh, lajuda, beraz joan den, astelenean Macron frantziako presidenteak azpimagatu zuen, beraz eskolak maiatzaren amaika arte, gedirik izan nahi zirela, amaikan sartuko sartzea egiten alko zela, udalekuk eskolen bakantzetan egiten ditu jarduerak, Macron presidente, frantziako presidentaren hitzak nola, nola hartu dituzuen, nola interpretatu dituzue? Ordan, uh, eh, bigauza, nik uh, Macronen hitzetan uh, buruan atxiki ere epidemia obetzen balitz, eskolak behitzartzen alko zuela maiatzaren amekan. Beraz, eh, nire ustez, kaso egin behar dugu ala ere, eh, nola eginen den, eta gero nola antolatuko den eh, eskolatze hori, hori beste afera bat da. Beraz, ni pertsonalki ez nahi segur eskola guztiak irekitzen alko direnek maiatzaren ameka edo amabiti goitima, ba, hori ikusiko dugu. Bestalde, udalekun guk bai aktivitate nagusia opojetan dugu, baina asteazkenetan ere uh, bilguneak idekiak ditugu. Eh, beraz, be, biztan dena, be, martxotik uh, bilguneak etxeak ditugu bai azkenetan, Opo jentzat ere, ba, hori ikusia ginoen uh, eh, apiriliko doudabiriko uh, opo jetan etxeak izanen ginela, beraz, eta sorpresa undirik izan guretzat. eta gero, be, ikusi beharko dugu maiatzaik ea idekitzen alko dugun, eta eta hala ze baldintzetan uh, ze antolaketarekin eta momentukotz uh, sorpresarik ez uh, uh etxeratze denbora hori uh, luzatua izaitea uh, eta ikusiko be maiatza ekainean nola idekitzen alko dugun edo ez eta ze baldintzetan eta gero bigarren kezka handiagoa dugu udari begira ere bai Hori da, bai, hori, hori galeginen izuen. Ianik egin duzue udalekun eh, plangintza, mm, ez plangintza finko bat, baina plangintza ideia bat nola antolatuko zizten gutxienez udari begira? Be, ez, momentukot ez dugu egin plangintzarik, zelta ez dakigu bat ere uh, zer baldintzetan izan Uh, eh, dena etxia balin bada eta ez bilguneak, ez egonaldiak ezin baditugu antolatu, be, berko dugu orain bezala segitu, langabezi partzialean uh, uh, ideki jarte. Uh, gero ze eragin izanen duen ekonomikoki eta hori bebistan dena uh, egitura bezala uh, <laughs> lagri aldian izanen gira. Uh, be hori beste elkarte eta beste entrepresak bezala, ez da sorpresa bat maleruski. Uh, Baina momentukot, ez diakintasun hainitz badenez, uh, ara, ez dakigu, dakigu beraz plangiltza egitea hainbat hipotesi e, e, lantzen alkoholik litzatezke, beraz nahiago dugu itxoin pixka bat poliki-poliki, uh, martxoan egin ginuen uh, administrazio kontseilu bat efite-efite, eh, martxoaren amaseian, uh, zinez uh, ba, trinkatzeko, eta hor jadanik uh, uh, guk aurre ikusiak ginuen apirileko bakantzak arte, bakantzak barne, etxeak izanen ginela, eta lehen estimazio hori hola egin ginuen, bai langilean hor duko puruetan, eta ikusteko zehera zuen, eta uh, udalekun um, animatzaile eta zuzendariek dituzte um, uh, dutegi anualizatu, bat dute, ez dute ber hor purua egiten bakantzetan direlarik, eta gana dut, bakantzak direlarik eta eskola garaietan, Bera, zori dena kalkulatu behar izan dugu, eta biztan dena, um, biru ze, eze eragin zuen, uh, aldetik argiki kalkulatzen alduguna, edo uh, auge ikusten alduguna da familian aldetik zenbat diru galtzen dugun, aukak ez bali madira eldu bilgunetarat biztan dena familieri ez diegu deus fakturatzen, alde hortatik aski erreski kalkulatzen alda, aldiz gero erriko etxen uh, laguntza eta beste diru laguntzak um, EEP eta, eta estatutik edo jonez esporretik eta ditugun diru laguntzak eta kafaren diru laguntzak, Eh, hori uh, kalkulatzea eh, desberdina da. Zalta espero dugu, <laughs> espero dugu eh, instituzioak sustengatuko gaituztela, uh, eperen aldetik uh, pentsatzen dugu baietz, ba, gero errikoitzen aldetik uh, ikusiko. Zalta guk eskairak egiten ditugu auge egunen uh, kopuruen arabera. Hori da, diru laguntza horiek heldu dira ikastaldiak egiten bali maituzue. Ahoan, hor jari naiz bereziki bilguneetaz. Egan nahi du aukak, bai. eh, adibidez, eh, auk bat eh, ba, endaiako, do, baionako, baionan biziden auk bat eldu da baionako bilgunerat edo miarritzerat. Aste batez, bost egun, egiten du bost auk egun gure kalkuluetan, eta beraz, galdetzen dugu diru laguntza bat baionako erriko etxeari, bost auk egun horien arabera. Bala, piskat, bau, aski berezia da kalkulu bezala, baina diru laguntza, ola kalkulatzen ditugu eta diru laguntza horriak. Uh, eh, alde batetik, bada, 2000 eta hogei urteko diru laguntzak egiten ditugu 2000 eta emeretziko eh, frekantazioen arabera. Gauza da urten, hauteskundeak ez diren ez pasa edo ez osoki be, ez dituzte bozkatu elkarteekiko diru laguntzak, beraz momentukatz zintzilik da. Eta gero, 2008 batean, eginen ditugu diru laguntza eskaerak, 2008eko sifrean edo frekantazioen arabera. Eta nola ez etxiak izanen garen, eh, hor eh, hilabete bat etxiak garela, beste eh, hilabete bat gehitzen da, beraz uh, gutienez, beraz uh, bortxaz uh, frekantazioak uh, urte osoari begira apalduko dira, eta diru laguntzak uh, elduren urtean nola egin hori beste afera bat izanen da, beraz, ja. Uh, hmm. bai, ekonomikoki, bai momentuko zailtasunetan gira, baina naheldu den urtean ere, patarra behitz uh, <laughs> altsatzeko, burua uretik ateratzeko, uh, denbora emanen dugu. Gai, biztan dena galderazko iku gainitz. Amets lai juzan, eh, dugu hipotesia e, eh, txarena, dugu eh, be, edo oberena, ez dakit daki nola hartu behar den, azteko hor apriletako bakantzestan etzirezte ari. Hipotas, hipotesi oberena zer noiz astea ustailaren lehenean? Habe, eh, hor uh, gelanik eh, maiatzean eta ikainean uh, eh, azkenetan bilguneak idekitzen albalin baditugu. Uh, hori aktivitatea behitza, uh, behitza abiatzera doa eta biztan dena udauntan, ustailan eta gohilan, bai egonaldiak eta bai bilguneak ideki antolatu alizaitea posible balin bada, be... Egoera oberena hortan dugu, uh, gero ala, bi, bi, bi dira, maiatza eta ekainean astazkenak ditugu, beraz dira, ez ditut kondatu, baina uh, ah, sortzi asteazken. Bon, hor, uh, ah, etxiak balin bagira, bon, eh, izanen, ez da egokia izanen, baina atxekitzen alko ginuke. Uda untan aldiz eh, bilguneak eta egonaldiak ezin bali baditu antolatu, hor bai, eh, eta gure urteko aktivitate potoloena udan dugu argita garbi. Beraz, hor aldiz, eh, udari begira, uh, eh, keska handiena udari begira du. Baina ah. optimistak izanen gira, eta <laughs> aleen txatzen gira, antolatzen ari gira ala ere, udan idekia izanen garen hipotesiarekin, beraz. Ah, bai egon aldean izen emateak, bai animatzaileak hortaldeak eh, eh, osatuak dira, eta azken konfirmazioak eh, e, bideratzen ditugu autagaitza pausatu duten gazteeri, eta, eta ara? Langileak sekatzen dituzte, or, sekatzen dituzte oraino edo ez gehiago? Normalki uh, taldeak osatuak dira, egon zat egina da, uh, bilgunentzat pixka bat komplikatua da, oino, eh, ez uh, baina izoker, uh, baiona, niahitze eta ustaritzeko bilgunentzat, beraz, uh, ara, gazte batzuek, <laughs> nahi uh, bali gaitza bidali, uh, posible da, hor uh, zuzendariak ali ba, azken, erantzunak eta azken taldeak eh, boro biltzen, baina eh, bon, pixka bat eh, tinko da zuzen ba, bilgunen Egon aldi entzat ustailan ez banez oker argitua da. Eta fite-fite bukatzeko, ametsela duzan, zerbait da udalekuk irekitzea, ez dakigun noizu zuzen baina beste zerbait da ere aurrak eta burasoak izanen duten gogoa uh, udalekuetara igortzeko beren augak, usai, baino gehiago menturaz, hainbeste demora etxean egonik? <laughs> Ebe optimistak bali magira udalikurentzat, bai? <laughs> Imaginatzen aldugu, uh, eh, gurasoak uh, konfinatuak egonta aurrekin etxean, be momentu atez nahi dituztela aurrak piskabatu gondu, eta berdin aurrek nahiko dituztela lagunak ikusi eta lagun behiak eh, e, e, e, ezagutu eta aktivitate behiak egin, eta bax, beraz, bai, espero dugu, baina uh, berdin ez dakigu, ez dakigu bat bat ere, ea langile, ba, gurasoek, gurasoen opohak ere nola antolatuak izanen diren udari begira, usaian agohilan uh, um, bilguneetan frikantazioa apalagoa dugu opohetan baita, ea urten nola izanen den edo ez berdin eskaera handituko da, edo berdin bat ere, uh, bon, egia ezan ez jakintasun ahondian gira bainan bai, espero dugu uh, gurasoak haien aukak uh, eh, eh, egonaldietarat edo bilgunetarat eramateko gogoa ukanen dutela. Eskerteko amets laduza, eh, gurekin egonik goizuntan, udalekuko langilea, eta beraz, ez dakit txantza honek ganen dizut ondoko egunetan. Mil gainitz eta justu baliatzen dut ala ere jateko egonaldiak izen emateak abiatzen ditugula postaz. dokumentu guziak gure webgunean udaleku, ba, udaleku puntu eus webgunean agertzen dira, telegargatzeko, bidali izena eman nahi balin bada egonaldien eta biztan dena egonaldiak ez estatu behar bagenitu, biztan dena dirua familieri itzuliko ginukela. Beraz, dudari gabe, gurasoak izenak ematen aldituzte ala ere, nahiz eta, ara, epe ertainan edo elduden asteetako zakigun oraindik. nora joiten garen. Ezker mira, Metz, laetzu izan, ikusak